Հայ-ուկրաինական հարաբերությունները թեև պատմական հարստությանը երկու երկրների վերանկախացումից հետո բարդ ընթացք են ունեցել։ Դրա հիմնական պատճառներից մեկը հայ-ռուսական եւ ուկրաինա-ռուսական հարաբերությունների առանձնահատկություններն էին։ Հայաստանի եւ Ռուսաստանի միջև հարաբերությունների վերջին շրջանում սառնանալուն զուգահեռ նկատվում են նաեւ հետաքրքիր զարգացումներ հայ-ուկրաինական հարաբերություններում։ Եթե մինչեւ Ուկրաինա-ռուսաստանյան ներխուժումը Հայաստանի եւ Ուկրաինայի հարաբերություններն ընդգծված սառն էին, ապա վերջին տարվա ընթացքում դրանցում որոշակի դրական տեղաշարժ է նկատվում։ Հայաստանը ուկրաինական պատերազմի սկզբից ի վեր հիմնականում ավելի չեզոք դիրք բռնեց թե Ուկրաինայի, թե Ռուսաստանի նկատմամբ, իսկ վերջին օրերին հայ-ուկրաինական հարաբերությունները գնում են որոշակի բարելավման։ Հայագետ Օլեքսանդր Բոշկոնով 1996-ից 2001 թվականները եղել է Հայաստանում Ուկրաինայի դեսպանը, նշում է, որ վերջին օրերին հայ-ուկրաինական հարաբերություններում դրական տեղաշարժն իրոք նշանակ շնորհակալի է։ Դա որքան տարօրինակ է, դա իրոք տարօրինակ է։ Ավելի քան 10 տարի ընթացքում առաջին այցն է Հայաստանի քաղաքական գործիչներից շնայած պաշտոնապես Աննան միայն տիկինն է վարչապետի, բայց մինչև իր այցը Հայաստանից ոչ ոք չի եկել եւ չէին համաձայնվում, այսինքն նեն հրավերքներ էին կուղարկում Ուկրաինան, բայց Հայաստանը չէր արձագանքվում։ Ինչու չէր արձագանքվում։ Իհարկե, որովհետեւ նա վախենում էր ինչպես պետք է դիտվի դա Ռուսաստանում։ Այսինքն չափազանց զգուշավոր դիրքորոշում ուներ Հայաստանը Ուկրաինայի նկատմամբ մի խոսքով Տիկին Հակոբյանի այցը։ Իհարկե կոգնի որպես ժեստ այսպես ցուցադրական Հայաստանի կողմից, որ เป զի մեր փոխհարաբերությունները իհարկե նոր ձև ունեն։ Մեր փոխհարաբերությունները լայնացնել եւ խորացնել։ Խոսելով հայ-ուկրաինական հարաբերություններում բարդությունների մասին Բոշկոն նշում է, որ դրանց մեջ զգալի տեղ ուներ նաեւ Հայաստանում ռուսաստանյան գերակշռող ազդեցությունը։ Ամբողջ իմ աշխատանքի ընթացքում ես ուշադրություն էի դարձում դրա վրա։ Մի անգամ չէ, որ ես հանդիպում էի Լեռնային Ղարաբաղի ներկայացուցիչների հետ։ Անդեդատ Բոշկոն բաց էր հանդիպումների համար։ Եվ Երբ որ իմ ասուլիսների ժամանակ հարց էին տալիս, ինչու Ուկրաինան մատակարարում է Ադրբեջանը զենքերով, չգիտեմ, չնայած աչքերը փակում էին, որ առաջին հերթին դա վերաբերում է Ռուսաստանին եւ Բելարուսին։ Չէ, բայց նախ եւ առաջ Ուկրաինան է մատակարարում, Ադրբեջանը, չգիտեմ եւ այլն, այլն մի խոսքով ես ասում եմ այդ նախ եւ առաջ ինչու դիրքորոշում ունի Ուկրաինան, որովհետեւ մեզ համար սահմանների անձեռմխիլությունը եւ տարածքների անբաժանելիությունը դա կյանքի եւ մահվան հարցն է ամենասկզբից մենք գիտեինք ինչ քաղաքականություն է վարում Ռուսաստանը Ուկրաինայի դեմ եւ ինչ է ուզում Ռուսաստանը խլել ուկրաինական տարածքները։ Դրա համար փոխարեն որ դուք ըմբռնումով մտնակ ես նկատի ունեմ լեռնային Ղարաբաղի Հայաստանի որոշ քաղաքական ուժերը աշխատում են ռուսների աչքերում Երևան որպես ռուսական ամենա մոտիկ բարեկամներ։ Օլեքսանդր Բոշկոն զուգահեռներ է տանում Ուկրաինայի եւ Հայաստանի դեմ ագրեսիաների միջև եւ նշում, որ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի տիկնոջ այցն Ուկրաինա կարևոր քայլ էր երկկողմանի հարաբերությունների բարելավման, ինչպես նաեւ Արցախյան հիմնախնդրի մասին իրազեկման ուղղությամբ։ Ախր 30 տարվա ընթացքում դուք Ռուսաստանի հետ եք։ Ռուսաստանի ամենահավատարիմ дашнакисный Євмен, українаціонерис, а й писанка на колума Ірина Сканоміс. Є е, некатив чунем інс Երբ որ մենք հիմա այսպիսի դրության մեջ ենք, իսկ Ուկրաինան եւ Հայաստանը շատ ցանր դրության մեջ է, որովհետեւ ինչ որ երկրներ որոշել են վերստեղծել կայսրությունները, թե հարավային Կովկասում, թե եվրոպական տարածքում այստեղ։ Եվ այդ միտումների դերի ենք մենք ընկել մի խոսքով եւ հայերը եւ ուկրաինացիները։ Հիմա այսպիսի խնդիրներ մեզ միացնում են։ Եվ իզուր չէ, որ Փաշինյանը որոշել է այդպիսի քայլ անել, որպեսզի իրոք առաջին անգամ 10 տարվա ընթացքում հայերի կողմից բարձրաստիճան անձը այցելում է Ուկրաինան եւ սկսում է երկխոսությունը։ Եմ միջելոց պետք է ասեմ, որ բավականին հաջող է եղել Աննա Հակոբյանի այսը եւ Ուկրաինայում բարձր գնահատել իր այսը, իր ելույթը, նա ելույթը ունեցել եվրոպական երկրների ներկայացուցիչների կողքը, նա պատմել է Լեռնային Հարաբայի խնդիրների մասին, ինչ վիճակում է հիմա գտնվում լեռնային Ղարաբաղի ժողովուրդը, մանավանդ երեխաները, բավականին հուզիչ էր ելույթը։ Բոշկոն հավատացած է, որ թե Արցախում, թե Ուկրաինայում վաղ թե ուշ կհաստատվի արդար խաղաղություն։ Մենք ուկրաինացիները շատ լավ ենք ձեր ցավը զգում, հասկանում եք։ Ցավակցում ենք ձեզ եւ Փարքասո հույս ունենք, որ աշխարհը անտարբեր չմնա ձեր խնդիրների վերաբերյալ։ Եվ հույս ունեմ, որ վերջի վերջո բարությունը հաղթի ճարիկը եւ հայ ժողովուրդը որ այդպիսի պատմական արմատներ ունի Ղարաբաղում, իհարկե հնարավորություն ունենա նորմալ ապրելու, զարգանալու, որպես ազ պահպանել մշակույթը, լեզուն եւ այլն։ Դրա համար ես մի բան եմ ուզում, որ խաղաղությունը լինի եւ հաստատվի, արդար խաղաղությունը, թե Լեռնային Ղարաբաղում, թե Ուկրաինայում։ Հայաստանի որտեգրած բազմավեկտոր արտաքին քաղաքականությունը մեծապես նպաստել է երկրի միջազգային վարկանշի բարձրացմանը եւ վերջին իրադարձությունների համատեքստում հնարավոր է նաեւ ավելի հայանպաստ դիրքորոշում ստանալ նույնիսկ այն երկրներից, որոնց հետ հարաբերությունները վերջին տարիներին այդքան էլ բավարարող մակարդակի վրա չէին։ Դավիթ Եղիազարյան, Արցախ լրատվական